Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu i savjetima građana Sektor 3. Evo danas nam je po još jednom u ovoj godini specijalna gošća Danica Benke, viši referent za zaštitu okolišta u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji. A ovdje je moja kolegica iz partnerske organizacije Pickup International, Helena Traub. Malo ćemo razgovarati o stanju otpada u Karlovačkoj županiji. Pa kakva je situacija sa otpadom? Ti Helena rekla da je otpad jedna od najvećih e, i najbitnijih e, stvari, odnosno problema u Karlovačkoj županiji, da čujemo što kaže gospođa Benke ko svemu tome. Vi ste ipak tu najveći autoritet Bar šta se nas tiče u ovoj prostori? Pa ne znam, ja sam najveći autoritet, ali možda nešto o otpadu znam jer radim na takvom radnom mjestu i ja volim reći ja ono, se radim oko otpada i <laughs> sa otpadom ne ono da se ne shvati krivo, neke podatke doista i znam. E, Agencija za zaštitu okoliša je prije par dana e, napravila izvješće jedno dobro izvješće. Za 2005. godinu su obrađeni svi podaci za cijelu Republiku Hrvatsku kako je stanje s otpadom po svim kategorijama, po vrstama dakle otpada, pa možemo iz tog iščitati koliko koja županija ima otpada, kojeg otpada, ko skuplja, ko proizvodi, ko obrađuje. Dakle, vrlo interesantna jedna brošura a to jest e, i cilj i zadaća Agencije za zaštitu okoliša i nas u uredima državne uprave koji taj posao radimo. E, za 2006. će podaci biti negdje u jesen ove godine, jer je obveza dostave tih podataka od strane proizvođača, skupljača i obrađivača do 31.3. u tekućoj godini za prošlu godinu, dakle stoga e, govorimo o 2005. I kad se malo prolistaju i pogledaju ti podaci. Karlovačka županija je u odnosu na druge županije možda malo specifična i po vrsti i po broju subjekata koji sudjeluju na bilo koji način oko postupanja s otpadom. mi ovdje sad imamo ovaj katastar otpada, to je ova znači ova jedna interesantna zelena knjižica, ja. Ono, stotinjak i nešto strana ima. Pa jes, kako se može doći do nje, kako mogu znači su ovako građani doći do tih informacija, imali ih na webu? Ima. Ima. Agencija za zaštitu okoliša e, i je e, osnovana s tim ciljem da bude e, informatički servis građanima i sve to možete naći na web stranici Agencije za zaštitu okoliša kao i niz drugih podataka koje oni prikupljaju, ali ovo su ovako tiskali da bi bilo preglednije i da možemo lakše ono čisto tekstualno uspoređivati jednu županiju sa drugom pa vidjeti cijelu Hrvatsku jer ono na ekranu je to možda nekom nespretno pogleda jedno pa drugo, jel, o, čisto jedan, jedna tehnička stvar, tako da možemo, više nama koji e, radimo, s tim da se možemo malo usporediti s kolegama, jesmo bolji ili loši kao mi koji obrađujemo i skupljamo podatke, a ujedno to i koristi da kako da vidimo kako županija stoji u cjelini. A koja je adresa na kojoj se može potražiti? www.azo.hr Agencija za zaštitu okoliša, skraćenica azo.hr. Pa kakva je situacija ovdje kod nas? Koliko subjekata u Karlovačkoj županiji? Evo baš malo smo razgovarali pa ste rekli da je tu prilično složena i tak da nije toliko zlatna. Pa gledajte, ne znam što to znači. Nama koji e, obrađujemo te podatke, skupljamo, koji želimo u ovoj zemlji imati e, što više subjekata u sistemu, da znamo u svakom trenutku koliko ko ima otpada, gdje je i da on bude pravilno zbrinut, je itekako bitno da imamo što više proizvođača, da su oni kod nas registrirani i da nam podatke dostave. Nekima je možda od tih o kojima govorimo u interesu da to ne prijave, ali čine štetu i sebi i zajednici, e, najviše sebi jer će doći pod udar inspekcijskog nadzora i da kako u današnje vrijeme da se s otpadom treba postupati u skladu sa zakonom. Pa bih ja rekla da naša županija e, dosta dobro stoji u odnosu na druge što se tiče e, gospodarskih subjekata, dakle tvrtki ili obrta koji prijavljuju e, podatke u katastar emisija u okoliš. Tako primjerice imamo registriranih 116 e, tvrtki ili obrta koji su prijavili da posjeduju neopasni otpad u svom tehnološkom procesu, proizvodnji ili u djelatnosti koju obavljaju. Dakle, 116 je takovih, a sigurno da ima još, možda i još toliko. Dakle, 116 ih je prijavilo neopasni otpad, 217 ih je prijavilo opasni otpad. Prijavilo ih je e, šest skupljača neopasnog otpada, to su, među njima su to e, komunalne tvrtke i druge tvrtke koje su dobile dozvolu ovog ureda koje se bave s postupanjem sa neopasnim, odnosno iskoristivim otpadom, neko kaže, neko kaže sekundarnim sirovinama, čini mi se da je to i najispravniji naziv. I imamo sedam skupljača opasnog otpada, što nije baš zanemariva brojka u odnosu na neke druge županije tu vodimo, da tako kažem, kad je u pitanju opasni otpad i po broju proizvođača i po broju skupljača jer izgleda da je naša županija dosta interesantna e, za skupljače opasnog otpada, pa mi na području naše županije imamo i najveće skladište opasnog otpada, Cijakovo skladište u Vojniću, koje je jedno takove vrste u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, onda ono i svojom količinom kao skupljač koji skuplja iz cijele Hrvatske i privremeno skladišti na toj lokaciji do, dok ga ne izveze, upada u tu, tu brojku od tih sedam i ovoga, ako govorimo o, kako je to u odnosu na druge, tu onda mogu reći da, da nekako Karlovačka županija generalno gledajući bilo da ga skupi ili privremeno skladišti ili proizvede ima u odnosu na druge više nešto opasnog nego bi možda se činilo na prvi pogled. Helena, je to po tebi ovako zabrinjavajuće što ima toliko skupljača ne bih rekla da je to opasno, e, opasnije bi bilo kad bi bilo proizvođača, ne, e, kad se podaci ne bi znali, kad ne bi bilo sakupljača tog otpada. E, mene interesira možda, ako bi nam gospođa Benkak mogla reći, da li su tvrtke koje proizvode razno razni otpad educirane i da li znaju da li je, da, da je potrebno prijaviti podatak o otpadu koji oni proizvedu. Pa dobro je Helena e, rekla, točno tako, e, dobro je znati e, tko što proizvodi i mora se zapravo znati. naši proizvođači i naše tvrtke bilo opasnog, bilo neopasnog, mi se čini da su ozbiljno shvatili ovu zadaću. Dosta su educirani, mi smo imali dosta i predavanja na tu temu i tribina eh, od samog početka, od 96. i 7. kad smo krenuli s tim. I naj, najlazili smo uvijek na dobar odaziv i prihvaćanje u tvrtkama. Inspekcija također čini svoje sa svojim nadzorima, pa nakon što netko nije prijavio, nakon toga sigurno dođe u moj ured i prijavljuje a e, svatko zna od e, proizvođača bilo opasnog ili neopasnog da ga može jedno vrijeme pravilno skladištiti u svojoj tvrci, a nakon toga ga je obvezan predati ovlaštenom skupljaču koji dalje s otpadom postupa kao obrađivač ili ga konačno zbrinjava. Dakle, ovih sedam e, sakupljača opasnog otpada su dobro došli oni uglavnom kupe u našoj županiji medicinski otpad, oni pokupe i sve druge vrste opasnog otpada koje mi imamo u našoj e, industrijskoj proizvodnji e, u metalskoj industriji koji nastaje kao u tom tehnološkom procesu ima nešto opasnog otpada, zatim dosta opasnog otpada, kažem, ima i ono koji se skupi u drugim županijama, baterije, akumulatori, tako što ima cijak i privremeno što stoji u našoj županiji. Pod nadzorom je, u svakom slučaju, u svakom trenutku je otpad bilo opasni, bilo neopasni u Karlovačkoj županiji, jako dobro e, detektiran i pod nadzorom. Ok, malo ćemo sada zasvirati pa ćemo nakon pauze o ovom nadzoru tko i kako nadzire, gdje se skladišti, i šta se događa sa tim otpadom, što s ovim opasnim, što neopasnim. Mr. Sandman, bring me a dream. him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum, Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, oh. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum. bum, bum, bum, Mr. Sandman. Yes. Bring us a dream, give him a pair. Give him a lonely heart like Pagliacci and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Ok, evo ponovo smo ovdje u uredu naše gošće Danice Benkek. Razgovaramo o situaciji sa otpadom u Karlovačkoj županiji, što je detektirano od moje kolegice Helene Traub kao jedan od najbitnijih problema Karlovca i Karlovačke županije, odlaganja otpada i tako dalje. Počeli smo već razgovarati o ovoj kontroli, odnosno tko i na koji način nadgleda skupljače otpada, kako neopasnog, tako i onog opasnog. Otpad nadzire inspekcija zaštite okoliša e, koja je, ima sjedište pri Ministarstvu zaštite okoliša, a za našu županiju imamo trenutno dva inspektora zaštite okoliša i oni ne samo da nadziru skupljače, kako ste vi rekli, oni nadziru i proizvođače i obrađivače, dakle sve sve koji e, imaju otpad i koji se otpadom bave, ali ne samo i otpadom nego i, i druge štetne i opasne tvari emisije u zrak primjerice. Pa ne bih ja sad o nadležnosti e, inspekcije i njihovim nadzorima, svi gospodarski subjekti znaju jako dobro što im je činiti i što to za njih znače ako im inspektor dođe u nadzor, a nisu prijavili katastar emisije okoliš, ne vode dokumentaciju koja je propisana svim pravilnicima i zakonom dakle, puno e, puta su e, na udaru e, oni one tvrtke i, i, i, tako zapravo i treba biti, jer je to prvi puta ako se pojavi inspektor, a on kaže, uglavnom je odgovor, pa nismo znali, nismo znali ni da ima zakon o otpadu, ni da to trebamo raditi, onda su oni upućeni u ured, gdje ono stiže stvarno jedna pomoć koliko god ja to mogu, da oni to apsolviraju absolviraju, popune, prihvate te i obvezu kao takvu i u narednim godinama nema problema. Dakle, najteže je to popuniti možda prvi put i ući u taj sistem prijavljivanja otpada koji ima. Ništa se neće dogoditi nikome ako točno, iskreno i pošteno prijavi količinu otpada koja mu je nastala tijekom godine. Isto tako još mora onda to predati ovlaštenom obrađivaču, odnosno skupljaču i obrađivaču i sve te podatke dostaviti. Taj lanac mora funkcionirati jer nama na kraju moraju te količine funkcionirati, to se kontrolira. Koje su sankcije ukoliko neko prikrije stvarne podatke ili prikrije podatke o opasnom otpadu? Pa ne, bilo opasnom ili neopasnom. Inspekcija ima e, ovoga, svoje nadležnosti i, i mandatne kazne, donošenje rješenja, prekršajne postupke. E, inspekcija tada djeluje. Kazne su dosta visoke, moram reći, jako visoke, tako da neki obrti pa gotovo i tvrtke bi mogle staviti ključ u bravu kad bi sve te kazne ovoga, bolje je da ne dođu pod udar inspekcije i ja to stalno ponavljam i takve kazne jer one mogu biti do 700 tisuća kuna. Ovisno o, o, o prekršaju, ovisno o svemu onome što je inspekcija našla u svom inspekcijskom nadzoru. Dakle, svima je za proučiti zakon o otpadu i sve pravilnike koji su izišli, koji su vezani za taj zakon. Evo, ja bi se uključila ovaj razgovor. E, u nekoliko navrata smo spominjali količinu što opasnog, što neopasnog odbada na području Karlovačke županije. također ste spomenuli da e, na području županije E, djeluju dva e, inspektora. Da li je to za Karlovačku županiju premalo jer znamo da imamo zakona, onako kakvi jesu, ali provođenje tih zakona je upitno, to je ono što ja mogu iz pozicije e, predstavnika ekološke udruge e, zaključiti i, i na terenu vidjeti. Da li nam možete dati informaciju na koji način e, funkcionira inspekcijska služba i na koji način s vama surađuju, što na educiranju e, proizvođača otpada, a kao i, i prijavama? to pitanje ćete baš morati pitati njih, e, kako rade, kako educiraju to. Znam da da, uglavnom e, ti subjekti koji nadziru, ako nisu napravili sve što trebaju, vidim da ih upućuju, da im pomažu, da svladaju gradivo, da tako kažem, i da se uključe u sistem. A da li ih je dovoljno? E, doista ne znam. To je baš pitanje za ministarstvo i za njih dvoje čini mi se da kad bi mi bili društvo koje bi, kad bi izišao jedan zakon, kad bi ga odmah svi e, znali, e, pročitali i postupali po njemu, da bi ih bilo dovoljno. Ali oni imaju ulogu nadzora, ali u, oni e, su puno puta i uglavnom i oni koji educiraju. Dakle, mislim da, da ih i je i nije dovoljno. Evo tako ću reći, to je pitanje baš za ministarstvo i nema ih ni po drugim županijama više od dva, ne znam, do dvoje ili dva, dvoji sve jedno, e, osim možda u, u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, stvarno ne znam koliko inspektora ima, ali mi se čini da u Karlovcu obavljaju svoj posao vrlo kvalitetno, da su prisutni, da vrše odlične nadzore i nada sve pomažu ljudima u edukaciji. To je moj zaključak e, na temelju onoga što dođu e, tvrtke i ovi koji, kojima oni budu u nadzoru kad se povratno e, vrate u moj ured. Pa možda možemo to zaključiti po podacima koje, su izašli u ovom katastru, ne znam, uspoređujući s drugim županijama, da li nam možete reći kako je situacija? Pa ja ću se sad malo baš pohvaliti, jer, ono, nije lijepo da se e, sami hvalimo, ali ako se primjerice pogleda da smo mi imali e, 333 proizvođača to znači da smo se itekako potrudili da oni dođu i, predaju te podatke u ured. Što ja kao osoba koja im pomažem da to popune, što kroz javnost, što stalnom jednom edukacijom, a sigurno su tom doprinijeli i dvojica, inspekt, dvoje inspektora koji su obišli dobar dio tih ljudi. Pomogla sam sigurno u popunjavanju tih obrazaca prvi puta svatkom koji je došao u moj ured. To stoji i to najbolje mogu svjedočiti tvrtke ili ili, ili obrtnici koji su mm, to napravili i ako to uspoređujem sa bilo kojom drugom županijom mogu reći da, da smo u vrhu po e, broju obrađenih subjekata i prikupljenoj dokumentaciji. Nama su primjerice mm, dvije pete sve stomatološke i liječničke, to ću kao posebnosti istaknuti, e, sve e, ordinacije stomatološke liječničke prijavile katastar emisija u okoliš, jer oni imaju vrlo malu količinu otpada, kilu 2, 3, 5 godišnje, ali opasnog otpada, medicinskog otpada, što nije, niti, nije slučaj niti u jednoj drugoj županiji. Dakle, trebalo je 150 ordinacija doći vlasnika tih ordinacija u moj ured i prvi put se susresti s tim obrazcima i prijaviti i sada ući u sistem i bez problema za 2006. su to napravili. Dakle, odradili smo dobar posao, jer 333 subjekta koji prijavljuju nije malo, ako primjerice imam stotinjak u Splitsko-Dalmatinskoj županiji, jer je to javno dostupan podatak pa se može vidjeti. Ako imam 90 tvrtki u Zadarskoj županiji, ako, evo sad ovako listam, imamo primjerice u, u, Bjelovarskoj 148, ako imamo u Koprivničko-Križevačkoj oko 150 sve ukupno. Dakle, ili veliki proizvođači. Ne, mi imamo e, e, dosta veliku ekološku svijest. Mi smo dosta aktivni. E, rekla sam, inspekcija, ovaj ured, odnosno ja vodim te podatke, mislim da to jesam, ali reći ću ekološke udruge i mediji. Mi smo županija koja je ekološki e, jako osvješćena u svim segmentima kojima sam ja. Kakva je situacija i je li to rezultat rada ekoloških organizacija koje su dosta brojne u i Karlovačkoj županiji? Pa gledajte, je. Je jer mi svako malo imamo neku ekološku temu koja onako dobro prodrma javnost. Ma kako god ona bila i loša, svako zlo za jedno dobro, ja bih rekla. Puno ekoloških udruga koje doprinose. Puno se govori o otpadu u našoj županiji, s pravom se govori. Govori se o sanaciji svih naših e, odlagališta, svih sedam koje su u tijeku. Govori se o županijskom centru za gospodarenje otpadom koji bi trebao oko 2010. 11. 12. Ja sam to s velikom rezervom govorim i ne volim govoriti o godini, ali mora biti i bit će Dakle, mi govorimo o Lemić brdu već 5-6 godina. Dakle, mi smo, e, non stop nema tjedna da u medijima nešto vezano za otpad nije. Dakle, od 96. bih ja mogla reći da je jedna sustavna kampanja i jedan pritisak udruga, javnosti, građana, medija, prema nadležnima da se to pokreće i rješava. I mene ovo raduje kad ja mogu reći da smo evo u odnosu one podatke koje sam rekla, pa imam Zagrebačku županiju pa imam 205 tvrtki koje su u, jel možemo uopće to zamisliti? Da mi imamo 333, a Zagrebačka županija 205. To je samo potvrda svega ovoga što sam ja rekla, da smo svi jako aktivni, svi svjesni i svi želimo biti što čišći u odnosu na zakon. I jesmo. Evo, odgovorno kažem da jesmo. Ok, sad ćemo malo prekinuti pa se onda nakon pauze ponovo čujem. kad se kaže opasni otpad, onda uglavnom, uglavnom svi pomislimo na radioaktivni otpad. To je jednostavna asocijacija kojoj se laici i javnost odmah priklanja i tu nema dileme nikakve, a zapravo to nije tako. Jer opasni otpad, ja ću pročitati da, to je teško i, i prepričati, radi struke ću pročitati što je, a možda će i laici razabrati što to znači. Ovo definicija, dakle, o čem se radi iz zakona. Otpad, Tako, točno iz zakona. Opasni otpad sadrži tvari koje koje imaju jedno od ovih svojstava, dakle eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, tetratogenost, ekotoksičnost i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom. E, zakon o otpadu i svi pravilnici i katalog i o vrstama i otpada je rekao, to razvrstao doista detaljno, tako da primjerice e, možemo reći da je opasni otpad vozilo staro vozilo koje ćete odvesti i predati ovlaštenoj tvrtki za skupljanje. Pa kako to? Pa, e, odlično, pitanje kako to. Svi smo se pitali kako to. Ono na parkiralištu dok ga vozim nije, kad ga predam u feropapir, tvrtku ovlaštenom u našoj županiji koja ga prima, postaje opasni otpad zato što ima u sebi baterije, odnosno akumulator, ima ovoga otpadna ulja koja spadaju po kategoriji u opasni otpad i može doći do iscurivanja istih iz njega, onečišćenja okoliša i zbog toga su dijelovi u tom automobilu opasni otpad i kao takav je svrstan u kategoriju opasnog otpada. Mogla bih još neke interesantne ovoga, stvari reći koje su opasni otpad, da ljudi ne bi nikad mislili da su opasni otpad. Kad kažemo ambulanta, opće prakse ili pedijatrijska ordinacija ili stomatološka opasnog otpada. Svi spituju pa kako, oni nemaju niš. Imaju, razne šprice, tuferi, e, spada u kategoriju opasnog otpada. Ne znam, mogla bih tako jako puno nabrajati, e, ono u našem svakodnevnom domaćinstvu ima dosta opasnog otpada, dakle ne, nije nužno da je to radioaktivni sigurno, odmah to treba isključiti, nego jedan otpad od koji ima jedno od ovih svojstava koje sam ja pročitala. Komunalni što je? To je tipičan onaj otpad iz kućanstva koji svakodnevno nastaje i to je otpad očišćenja javnih površina koji se odlaže na deponiju komunalnog otpada. A tehnološki otpad ili zovu ga industrijski otpad ili zakon ga zove e, otpad e, posebne, posebne kategorije, ja ga volim zvati sekundarna sirovina. To bi po meni čini mi se bio najispravniji naziv, to je samo ovaj drugi otpad koji se da iskoristiti. To je otpadno jestivo ulje, to su gume, to su e, pet i sva druga ambalaža, papir, karton, dakle sve ono što se može e, upotrijebiti i reciklirati, obraditi i oporabiti u novi proizvod. To bi bio e, neopasni otpad ili ti posebna kategorija otpada terminološki u skladu sa zakonom. Da li nam možete reći da li na području Karlovačke županije imamo poduzeća koje se bave reciklažom i koja su to? Pa možem, ja sam to već e, puno puta, već smo jednom i rekli koje su to tvrtke koje se bave skupljanjem. Pa mogu vi ponoviti za pa, svaki Bavi se čistoća, u jednom dijelu ona ima i komunalni, ali ima ovlaštenje i dozvolu za prikupljanje i ovog ostalog e, otpada posebne kategorije koji se da upotrijebiti za novi proizvod zatim je to tvrtka Plavi, Alka Metal, tim je to Cijak, Vojniću, Metis u Ogulinu, mm, sad nemam taj popis, mislim da, je to i Feropapir u Karlovcu, e, to je Modibit koji, u Ozlju koji skuplja otpadna jestiva ulja i to bi za sad bilo to u, našoj, e, u Karlovačkoj županiji i, pardon, Ekol, tvrtka koja skuplja otpadna jestiva ulja. To bi bile tvrtke koje skupljaju otpad koji se da iskoristiti. Ima i zahtjeva za još dozvola za to, pa, pa zapravo u, tijeku i postupku. Rekli ste za baterije, odnosno akumulatore iz motornih vozila i za motorna ulja. Dakle, kad se iz auta izvade baterije, odnosno akumulatori i motor, dakle cijela mašina ili auto, onda i dalje spada u opasni otpad. Onda ne, Onda ne. Kad takvo vozilo predate i kad ono dođe na obradu u tvrtku CIOS, onda se ono rastavlja u te dijelove, stranjuje se na jednu stranu opasni otpad, ovo dalje postaje, ove drugo limarija i sve ovo dalje gume i to je neopasni, ali se to na tom mjestu u ciosu razdvaja. Ili, a primjerice, ako neko ima vozilo koje nema akumulator, koje nema ovoga ulje, koje, koje ono, ajmo to žargonski reći, karoserija školjka, kako kako to kažu, e, to spada u kategoriju neopasnog. To su stara vozila e, koji nemaju tekućine i štetni otpad u sebi i to ovoga spada u tu takozvanu limariju ili stara vozila koji nije štetan. Dakle, treba lučiti. Ima nešto što je u jednom trenutku ovisi u kakvom je on stanju, opasni, ali isto tako i neopasni. Zato je na ovim proizvođačima da točno prema uredbi i katalogu otpada e, svoj otpad razvrstaju kad ga prijavljuju, točno znaju što prijavljuju, a da kako i skupljači oni znaju što skupljaju točno i za što su ovlašteni. Za dozvole za skupljanje za opasni otpad izdaje ministarstvo, a za neopasni izdaje ovaj ured. Kad smo kod, govorili ono o, županiji, koliko imamo subjekata za što, možda sad još samo te, teško inače pamtiti brojke, ali Možda nije na odmet reći kako, koliko to od tih 333 proizvođača, koliko to otpada na opasni, koliko na neopasni otpad u, u tonama tako da neopasnog otpada je proizvedeno od tih 330 od tih 116 e, imamo proizvođača neopasnog otpada, oni su proizveli 41.477 možemo reći tona. 41.500 tisuću tona su oni proizveli neopasnog otpada. Od toga je skupljeno i predano 26 1842 tone. Dakle, razlika ova je još uvijek u tim tvrtkama i vjerovatno je stanje sada drugčije jer su to tijekom šeste ili sedme napravili. A koliko je, odnosno koja je količina opasnog otpada sakupljena u županiji? Ja sam sad rekla o proizvedenog, mhm. a opasnog je proizvelo, vidjet ćete sada, opasnog imamo 217 tvrtki koji ga proizvode, a imamo ga 1557 tona. To je ono što sam ja rekla, kila, dvije, tri, četiri, pet, imamo ih puno, pomalo na sva, sva sreća po male količine i tu smo mi se pokazali kao, kao svjesni da i to malo što imamo prijavimo, što je rijetkost u drugim županijama. Dakle, imamo 1557 tona, dobro, malo ili puno, teško je reći, i, i, i možda je 2 grama otpada opasno puno. Toliko smo ga proizveli, a skupili smo sada, pogledajte, i jako puno. Skupili smo ga 6000 tona. Dakle, skupili smo ga u drugim županijama. To je ono što sam ja rekla da mi imamo veliko skladište opasnog otpada u Vojniću Cijak, koje skuplja u drugim županijama i tu ga privremeno skladišti, ali ga mora prijaviti u našoj županiji da se privremeno tu nalazilo. Proizveli smo 1557 tona, a skupili skoro 6000 tona. Da li se taj otpad reciklira? Što, e, što se događa s tim? Opasni otpad se ne može zbrinuti, većina ga se ne može zbrinuti u Republici Hrvatskoj, nego se izvozi. Većina, većina kaže, medicinski se otpad može ovoga nešto kod nas obrađivati i poneke vrste, ali većina ovog od ovih 6000 tona koji je kod nas prikazan da je skupljen na području naše županije, odnosno došao bolje rečeno u našu županiju na privremeno skladištenje uglavnom putuje u druge zemlje gdje se može kvalitetno zbrinuti jer Hrvatska nema građevinu za zbrinjavanje opasnog. Ok, malo ćemo sada zasvirati pa se onda nakon pauze ponovo čujemo. die. vaše mišljenje o korištenju što motornih ulja, što guma u koromačnom pa ja sam slušala tvrtku Koromačno na njihovom predstavljanju. To im je određeno zakonom, pravilnicima, uredbama, dogovorima u ovoj zemlji, da tako kažem. I, i mislim da oni to rade na, zadovoljavajući način. Tu su njima propisane kvote. E, druga je sad stvar nadzora i monitoringa. U to se ja ne bih upustila, ali sigurno da to ne rade na svoju ruku. To, to znam. I da, su, da je to tvrtka koja je ekološki dovoljno svjesna da ne napravi štetu u okolišu, a ja se uzdam i one mjere koje su im propisane da poštuju, ali isto tako i vjerujem da inspekcija vrši nadzor. Možda samo da kažemo da se radi o cementari koromačnom koju drži Holcim. Pa o njoj ja i govorim. Za Holcim ja i mislim i čini mi se da je Holcim jedna od tvrtki koja je u Hrvatskoj prisutna i prepoznata kao ekološki ok tvrtka. Neopasni opasni otpad su onako prilično dobra informacija. Što je sa ovim komunalnim? E, za komunalni moram pohvaliti tvrtku Čistoće iz Karlovca koja to vodi fantastično. Vodi najbolje u Republici Hrvatskoj. Dakle, ulaz na deponiju, vaganje, u svakom trenutku znate taj čas što je na deponiju došlo. Uveli su sistem praćenja fantastičan i što se toga tiče nema, nema prigovora, jedni su od najboljih. Uz njih e, je još i komunalno ozalj za petu dostavi, podatak tako da je izišlo da je 33.822 tone odloženo i skupljeno komunalnog otpada na deponiji Ilovac. Za ostale tvrtke nemam tako dobre podatke za ostale komunalne tvrtke. Za 2006. vidim da će podaci biti bolji, iako sam ja ostala iznenađena da su mi za 2006. tvrtke dostavljale komunalne tvrtke s područja Županije podatke da su skupljači komunalnog otpada, a ja za njih nikad nisam čula. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito da te tvrtke rade na crno. Te tvrtke rade bez dozvole ovog ureda, što je zakonom zabranjeno. Pa kako je to moguće, možete nam objasniti? Pa evo, vidite da je i to moguće? Da tvrtka skuplja komunalni otpad, odlaže ga, radi na crno, nije, nema dozvolu ovog ureda za taj, za taj posao koji radi. To je nažalost još tvrtka općine ili grada, vlasni, javno poduzeće grad, grada ili općine. Ima čak i koncesiju za to, nema dozvolu ovog ureda, a deponija na koju odlaže također ilegalna. Dakle, ima slučaj, kompletno. Kompletno naša županija je takva, izuzev Karlovačke čistoće i komunalnog resa koje je ishodilo dozvolu. Drugi, druga ni jedna komunalna tvrtka nema dozvolu ovog ureda. Znači ilegalno odlagalište. Ja sam rekla malo težu riječ pa sam rekla tvrtke rade na crno, a, odlagališta nisu odlagališta nego smetlišta. Da li će netko reagirati? Pa reagira. Reagira. Ovih dana se vrše inspekcijski nadzori na svim odlagalištima. Ono što ja znam i što je za pozdraviti, što je pohvalno da su e, gradovi i općine za ta odlagališta pokrenuli postupke sanacije. Svi su u nekoj fazi izrade studije utjecaja na okoliš pa nakon toga idu na lokacijsku građevinsku dozvolu, a sve dok se to ne napravi ne može ni tvrtka dobiti dozvolu za obavljanje djelatnosti jer se ta radnja, dakle odlaganje otpada komunalnog mora vršiti na legalnom odlagalištu. Za sad to nisu odlagališta i inspekcija ima ovog trenutka mogućnost sve i jedno odlagalište osim Milovca zatvoriti. Doći u nadzor, vidjeti da tvrtka nema dozvolu za rad, da odlagalište Dakle, nije e, legalno, nije odlagalište i poduzet mjere, upravo takve kakve sam rekla. Ključ u bravu. A što ih sprečava da to učine ako je to prema zakonu bi trebalo biti? Pa ništa, ništa ih ne sprečava. Oni to mogu, a da li će to stvarno stvar infekcije? ne ovog ureda. To su neka, neka pitanja na, na koja treba zapravo javno znati. Svi su u nekoj fazi, svi su u nekom postupku. Svi rade studije utjecaja na okoliš, svi su se pokrenuli, a mogli su se pokrenuti još od 95. Interesantni smo. E, a zašto su se pokrenuli? Ja to gledam iz jednog čisto ovako pragmatičnog razloga. Zbog toga što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlučio dati povelika sredstva za sanaciju tih odlagališta, što je strategija Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske rečeno da svaka županija treba imati jedan županijski centar, što sva ta odlagališta treba zatvoriti. Dakle, država financira njihovu sanaciju i zatvaranje, da bi to mogli moraju napraviti dokumentaciju koju sam rekla, a tvrtke koje taj posao rade, dakle godinama skupljaju tu otpad, rade ilegalno, e, pa to je, to je absurd. Ono što možemo barem zaključiti je da će se ta nelegalna smetlišta sanirati, što je, što je pozitivno. Tako je, to je pozitivno, a ja sam uglavnom tim tvrtkama rekla što oni moraju dokumentacije dostaviti u ovaj ured da bi mogli obavljati tu djelatnost. Jer e, najposlušniji, ono da tako kažem, u, u tom lancu su tvrtke koje se bave skupljanjem ovog otpada koji se da iskoristiti, koji ja zovem sekundarna sirovina, je li je to biznis, je li je to lova, i to jednostavno se bez dozvole za obavljanje djelatnosti ne može raditi. Tu su najjači nadzori, oni moraju imati dobru dokumentaciju i, i to se radi. Međutim, nekako po inerciji stvari se podrazumijeva pa ko je taj ko će zatvoriti deponiju? Pa mi smo komun, javno komunalno poduzeće grada ili općine. Pa tim gore tim gore, tim se pokazalo da grad i općina ne poštuju zakon. Ako im je tvrtka gradska nema dozvolu za rad, a potpisuju se sindikalni i stop radu na crno. Ko stoji onda dakle iz grada prema tim gradskim poduzećima? Pa, pa zna se tko. Zapravo na čelu takve tvrtke je e, javnog gradskog poduzeća valjda direktor, jel, koji je i dio gradske uprave i, dio vlasti, da tako kažem. Odboru su i predstavnici Pretpostavljam, ja to ne znam, zapravo ja govorim da privatne tvrtke koje se bave ovim drugim otpadom uredno traže dozvole, dobiju, ne dobiju, to je stvar upravnog postupka, ispunjavanja zahtjeva. Znači spada da gradske tvrtke ne poštuju zakona, krše zakon o otpadu. Ali gledajte zašto, veli vam zašto ovoga, jedne strane je to nekako, meni se čini u njima samima problem da nisu ni znali. Men, meni ne, ne, ja to dobijem povratno. Pa nismo znali da to trebamo. Pa u jednoj našoj općini obrtnik skuplja komunalni otpad. Obrtnik koji nikad bio u uredu nije registriran opće za to, to bi trebalo biti tvrtka prvo, i općina mu je dala koncesiju tom obrtniku. Očito neki prijatelj koji za tu općinu skuplja komunalni otpad i odlaže na ilegalnu deponiju. Što mi dalje treba? trebamo pa Evo, mislim da se tu otvara je, jedno novo područje i vjerujem da bi nevladine udruge mogle zaista u, tom segmentu pripomoći i javnim institucijama i, lokalnoj samoupravi u nekakvom educiranju i zajedničkom, zajedničkim promjenama na terenu. Malo vođenju reda što se tiče ovih Reda, gradskih poduzeća. Nikad dovoljno, nikad dovoljno jer e, ja uvijek kažem medije pune neke, neke senzacije a to da bi kad iziđe zakon o otpadu, onda o tom i toj obvezi koju svi imaju nekako se malo govori ili nimalo. Mm, ne treba to sad shvatiti, shvatiti ja, tako nekoga ono špotam jako, ali da je to tako, to je jednostavno je tako. Kad, kad e, ja vidim da je meni primjerice jedan obrtnik dostavio keo, ja nikad čula da on postoji. A li da obavlja djelatnost skupljanja komunalnog... A kojim se konkretno radi poduzećima? Ma pa možda je bolje ne nabrajati, svi će se oni pre prepoznati u, u u tome da ja sada nekoga ne, ne izostavim, jer ja sam ostala osupnuta da mi imamo sedam odlagališta. Mislim, ko ured nemamo takvu evidenciju, da je netko došao, načelnik znači, općine ili gradonačelnik, pa rekao mi imamo odlagalište. Zapravo nema odlagališta. Znači, to, to su ovi, ovi sedam skupljača od... Ne, ne, ne, ne, ovi skupljači se, sedam se odnosi, sedam ovih skupljača kojima ja govorim su e, tvrtke koje se bave, mhm. e, tako je, profitabilne tvrtke koje se bave skupljanjem posebnih kategorija, mm. otpadom koji se da oporaviti. I ovih šest skupljača ne tako, ali o komunalni, komunalne tvrtke su za sebe, njih ima desetak, možda i više, možda ja ni ne znam. Općine i gradovi raspisuju natječaje, dijele koncesiju za obavljanje te djelatnosti e, zbrinjavanja komunalnog otpada, neko da ovlaštenoj tvrtci, možda neko da neovlaštenoj koja nema dozvolu, neko da obrtniku, dakle to je jedno šarenilo, sad će to inspekcija sve iskontrolirati, a sve se odlaže, jer je sve jedno odlagalište u postupku da kažem, legalizacije i ishođenja dokumenta u skladu sa zakonom. Ali do sada mi ne možemo u Karlovačkoj županiji nabrojiti niti jedno odlagalište da ima građevinsku dozvolu, da ima uporabnu dozvolu, da vrši sanaciju u skladu sa tim i da je tvrtka registrirana u skladu sa tim. Osim Karlovačke čistoće koja ima istina bog privremenu dozvolu do kraja ove godine do 31.12. i kako se treba potruditi da do tada bude deponija imala svu dokumentaciju da bi im dozvolu za rad ka tvrci kao i produljili. I komunalno duga resa koja odlaže tu pa do tada i njoj taj rok i ona ima rok na pet godina za skupljanje ovog drugog otpada. mi smo danas debelo probili našu minutažu. Zahvaljujem vam se na ovim iscrpnim odgovorima i uvidu u situaciju sa otpadom u Karlovcu, Karlovačkoj županiji. Ja vjerujem da će nam se prilikom sljedećeg susreta da će biti situacija bar malo bolja, da će naše inspekcije... Ako me zovete osme. Ok, zahvaljujem se gospođi Benkek, zahvaljujem se i kolegici Traub, pa evo, poštovani slušatelji, uključite vaš radio i sljedećeg utorka u 20.00, dakle novi sektor 3, pa do slušanja. u ekstazi Kada preko stotke gazi Refleks mu je kao munja Za njim jato riba cunja